50 languages. 64. 64. Négation 1. Négation 1. Je ne comprends pas le mot. Je ne comprends pas le mot. Je ne comprends pas la phrase. Je ne comprends pas la phrase. Je ne comprends pas le sens. Je ne comprends pas le sens. L'instituteur. L'instituteur. Comprenez-vous l'instituteur Comprenez-vous l'instituteur Oui, je le comprends bien. Oui, je le comprends bien. L'institutrice. L'institutrice. Est-ce que vous comprenez l'institutrice Est-ce que vous comprenez l'institutrice Oui, je la comprends bien. Oui, je la comprends bien. Les gens. Les gens. Est-ce que vous comprenez les gens Est-ce que vous comprenez les gens Non, je ne les comprends pas très bien. Non, je ne les comprends pas très bien. L'ami. L'ami. Avez-vous une amie Avez-vous une amie Oui, j'en ai. Oui, j'en ai. La fille. La fille. Avez-vous une fille Avez-vous une fille Non, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas.